gure gomitaren tenorea hauteskundeak aipagai eta hor eh, martxoan urbiltzen irelarik hauteskundeak erri desberdinen eh, itzuliak eginen ditugu gure gomitak eh, gomitekin haste guziz eta be, gure saio hauek asikuitugu urruinarekin atzo urruinan odil de korralek odil de korral gaur egun urruinako hausapesa denak bere lista aurkeztu zuen eta behortarako uh, be, urruinako asuantaden uh, Carmen Akala gurekin dugu goizontan egun ontzuri. Bai, egun Eta erramezala, Germen Akala, Odil dokorralekin batera orkesten eh, zira, gaur egun eh, asuanta zirelarik. Horroitara ziko dugu, berdin, azken haute eskundeetan, eh, Odil eh, dokorralek be, irabazi zuela, beraz, eh, euneko berrogeita marka kotx, ogeita mar puntuak etarekin, 2000 berreun geita mazazpi, bosekilan, beste listabaino ogeita, bost, ogeita zazpi, bost gehiago, Presioarekin, hasten duzie, kampaina hau, Germen Akala? Presioa, uh, bon, beti bada pizka bat, baina eh, hor uh, bilanik ez ginuen defenditzeko, aurt, orain aurten badugu bilan bat, sei urte iragandira eta sei urte horietan uh, Gauza hainitz egin dugu, orduan ez da ahunt egoera bera eta orduan bon, aski, euh, nola mm, tranquil edo aski bon, lasai eh, joeten gira, bai, haute eskonde horietarat, bon, beti behar da, ala ere defenditu bere ikuspontua, baina uh, aski, ara, eh? beraz? Sobera presiorekin, eh, horrek uh, nahi du kontentziztela, uh, eh, azken bost urteoietan egin duzuen uh, eh, lanaz, ze bilan egiten duzu, eh? zuen uh, pasaden uh, mandatuaz? E, egia erran, uh, kasik hitzeman itz, genituen kasik uh, guziak egin ditugu, uh, sozial mailan berezik ilan hain uh, egin dugu, eta beraz, bai, uste dut bilan hori uh, baiko guretzat, uh, adibidez, uh, eh, zaharretxea, adinekoen etxea, eh, Eraikia, eraikitzen ari dira eta sei urte sei urte etxe adinekoen etxe bat eraikitzeko denbora laburra da baina lan, lan egin dugu eta hor dira emaitzak orain eta behartsuen alde aurren alde, aurren alde e, orotara, orokorki eh, uste dut urruñaren alde, alde eh, lan egin dugula eta emaitzak hor direla. Ia ipatuko dugu laster, germenak ala, ala ere hor uh, um, atzo orkestu zinuten beraz zuen lista, baina programarik gabe, nola zori? Orduan, nahi baduzue, bada, bada bizpairu hilabete eh, lanean ari garela eh, lista zerrenda horren osatzeko, eta ere eh, bilan bat egiteko, bilan bat uh, nola, bilan batetik abiatuz eginen dugu gure programa. lanean lantzen ari gira gure programa, Badira uh, zerrendan, zerrenda hortan sartu berriak, ekipa hortan sartu berriak, Orduan, uh, ezin da programa bat egin, eh, bakotxari bere iritzia edo bere kontseiluak eh, hartu gabe. Orduan, uh, bakotxak ekarriko ditu bere ideiak eta eta hori kondutan hartuz uh, ari programa baten eraikitzen. Mementuan, goizegi da, Eh, programa hori uh, jakinarazteko, zenta espaita ajuntu eh, ahuntu osatua. Haute eskunde sola, soren sartuagira kampainan, hainbat egitan, eta urgunia, uh, ez da salbatu hortaz, jermen akala gutartan dugu bera odildo korralen listana aurkezten da, Orain bost urtaz, mandatuan e, ibili ondotik berritzera orkesten da lista hori lan egiteko gogoarekin, o segitzeko asmoarekin, ikusi dugun e, bezala, punduak finkatzekoak dira, baina nara ere, germenakala, aipatu dituzue pundu batzu, epe, egin duzen prentsa horreko batean, eta txetea, tartean, eh, eta hori, beraz, zuen e, proiektuan, horren aurka borrokatzeko asmoa erakutsi duzue. Bai, e, pentsatzen dugu e, atxete horrek... Eh, desmasia handiak ekartzen eh, eh, uh, ekarriko lituzkela uh, bereziki urguñako lurretan eta lur horiek beharrezkoak dira gure laborarien zat, eta orduan bai orain lehen bezala uh, zinez uh, ahaltxete horren kontra uh, borrokatu dugu eta borrokatu dugu uh, urguñaran interesak uh, eh, defenditzeko eta pentsatzen baitugu uh, ez dela beharrezkoa atxete hori uh, uh, lekuko jendientzat eta eta sobedakario dela gainerat bada treinbide bat aski da hori antolatzea eta hobetzea eta uste dut uh, hola hola eginen dugulau uh, obe, hobeki uh, aldea. Prezeske ipatu duzu hor bat zela laborantza lujan galtzea urgunako jenaren beraz galera bat izanen eh, zela. E, eh, urgunak ala ere azken e, zazpi urteetan funtsan galdu ditu eien laborarian euneko berrogeita sei kakot, kakot seiak. nola esplikatzen duzu hori zuk? Uh, ez dakit sifre hori, sifre hori zemakiak dira? Uh, eh, erraten duzu, eh, eunetik eh, berrogoita bost galduak izan direla eh, laborantza lurretan. Gaindegiak ateratako plazaratutako txostenetan eta intzeren zenbakietan hori bai, Egia da, eh, lur, lurreko presioa, pre, ondia dela, eh, eta ebe, etxe, etxe aski... nola etxegintza, hainitz garatu da, Eta, bon, gero, ikusi behar da ere, uh, nola, laborantza, laborantzari uh, zuzenduak diren lurrak, eh, badute izendapen bat, baina adibidez, Hor, uh, erlaitzako eh, inguru hortan diren lur guziak eh, laborariek, laborariek erabiltzen dituzte, aldiz ez dira lur horiek uh, laborantzari buruz izendatuak nahi baduzu. Orduan, uste dut badela uh, lur Errana den baino edo kondatua den eh, baino lur gehiago laborantzari zuzendua. Baina eh, egia da problema handia dela eh, gauza hori nola e, oingurutako errietan zten tokia toki handirik gehiago etxe bizitzak eraikitzeko. Orduan bai, presio handia da etxe bizitzak egiteko eta eta bizitzak eh, sortzeko. Zuen egitasmoetan eh, da, beraz, eh, Germen Akala, odil koralekin batera, urruñan hori presio hori ikipitzeko eta be, etxe bizitza sozialei ere bidea emaiteko? Bai, uh, etxe bizitza sozialeri jadanik badira uh, egitarauak, eraikitze egitarauak, hasiak direnak, edo hasiko direnak, eta leku handia ematen dute uh, etxe bizitza sozialeri, badakigu gaur bakarrik euneko amarra dugula lortua etxe bizitza sozialetan, eta legeak eh, hainiz gehiago, doblea baino gehiago eskatzen digula. Mhm. Orduan badakigu indar eh, hori egin beharko dugula, naiz eta hasia den eta adibidez eh, hor eh, kamieta inguruan eh, etxegune bat sortzen ari da, eta horrek iruenta bergoita amak etxe bizitzatik, erdia izanen da eh, sozial mailan kokatua. Ah, mailan. Eta eh? beste zonbait ere bai. Eriko beste... etxak hori eh, mugatzen dituzte, beraz presioak, salmente inguruan ere bai, preempzia horrekin, blokatzen dira inbat eh, gauza, edo behintzat kudeatu minimo bat, Eriko etxak badu ikusten dugularik, bigarren mailako etxe bizitzen kopurua ahunt lehertzen ari dela, eh, gehien bat kostalde zonal, zonalde horretan, eh, guna bagne, funtsan, eguneko eh, da, berro gaitamak, baino gehiago ere izaiten da tokika. bada gogo bat zinez, be, Piska ustea ere bai e, e, inguruko jendeari etxe bizitzak ukaiteko eskubidea? Hori da, gauza, gauza zaila da zenta <clears throat> adibidez e, e, jendeak, ez jendeak ez dira baita ezpada jendea beratzak, baina beren ontasunak dira lurrak. Eta aurrak dituztelarik, e, be, nahi nahiko lukete, eh, beren derretxo hau gaitea, beren aurrentzat, Uh, bizitzen eraikitzeko adibidez. Bon, ez da bakarrik saltzen den lura, bada ere eh, aurreri uzten den eta ondoko eri uzten den lura etxe bizitzen egiteko. Eta gaurko usaiak egiten dute uh, ez dela gehiago familia bat etxe handi batean bizitzen, baizik eta lehen bizpairu uh, beraunaldi etxe, etxe batean bizitziren, uh, eh, gaur uh, usai horiek galduak dira eta bakotsak, familia bakotsak, aur bakotsak nahi luke bere etxe haukan. Orduan egia da gauza hori beste problema bat gehiago dela. Beste gaietan, eh, hainbat gai biztan da, ipatzen algen ituzke, behar bada, gai polemikatsuetan, eh, tokiko gai bat, eh, hiri erdiaren eh, behar moldaketa hori, bizka bat, kritiken aldetik entzuten da, demokrazia parte hartzaile falta, salatzen da bereziki, eh, behar bada, ausapesaren, eh, ausapesa urrundela erritarretatik, oposizioak ere, eh, duela zinduela itzegin, eh, odil dokuralekin, eta, listarekin, zer diozue horta uh, uste duzu? Hori eh, hori ikus molde bat da, guk eh, pentsatzen dugu... Ez da baidarako persiste? Ba, da, izan da. Izan dira, sortu ditugu uh, auzo batzordeak, eta erri barneko obrak asia intzin, uh, erri uh, auzo batzordeak bilduak izan dira, tokiko uh, diendeak... Uh, informatuak eta galdezkatuak eta eztabaidak eh, izan dira, komertxantek berek eh, beren iritziak eh, agertu dituzte eta kontutan hartuak izan dira. Orduan ez dut uste, nik ez dut ola ikusten harremana e, jendeak, oposizioak eta eta eta erritarrek paradak badituzte, komisioniak biltzen dira, Eh, eta randuta bezala auzo bat zordeak ere bai, eta orduan uh, eh, okasionea iniz bada eh, bere ikus moldea agertzeko eta, eta ez dabaidatzeko Aktualitatea, egunero urbiletik segitua, goizberri emankizunean, egunero gomita bat. Germanakala zurekin esegitzen dugu eman emankizunean, urruinako hauteskundak aipatzen ditugu, odilduko jalekin eh, beraz behitzere bazoaz eh, bere listan, eh, beste mandatu bat betetzeko gogoarekin. Aipatuko dugu orain Euskara, Euskarak ere funtsian badu bere garrantzitsu hortan, eta aipatzen delarik urruinan kritikak ere agertzen dira hortan, adibidez erri zerbitzuetan erabiltzeko zailtasunak izanen direla, zerbait egiteko asmoa du mandatu horretan odilduko jalen listak? Hortuan diadanik eh, zenbait gauza eginak izan dira dibidez eh, itzulpenen aldetik, egia da emendatu behar dela, baina eh, adibidez uh, errikoetxeko webgunea uh, da, zerbitzuetan hor uh, eta diren, arreretan diren jendeak eskaldunak dira, eta beharrean Euskaraz, uh, norbait heldu etortzen balin bada Euskaraz mintzatuz, uh, erantzunak egiten du Euskaraz, orduan urunean Euskara mintzatzen da oraindik. Eta, eta indahak ekinak izan dira ere, eh, transmisioa segurtatzeko, ara nola parte hartzen dugu e, langileen formakuntzan, eta dizustatzen dugu, adibidez, hartzaindekiko langileen eta eskualduntzea, eta bon, indahak segitu behar dira, bereziki e, erabilpenaren zat, baina... Eh, Euskara lagundua da, eran nahi da eskola guziak, eh, urruñako eskola guziak eh, elebidunak bederen dira, eta laguntza ekarri dugu ere gure moldean, eta legearen, legea respetatuz ikastolaren handitzea, handitzean, orduan, bai, indarrak eginak izan dira, kondutan hartuz denen eta interesa, eta besegituko dugu hildo uh, hartatik eta hobetuko ditugu gauzak baina uh, ez gira deusetatik abiatuko Bon, izkuntza politika beraz Euskararen zat eh, be, eta be, behar bada ipatzen alda, ala ere, Germen akala eh, lau laulista orkestuko direla, abertzaleak, sozialistak, eta bi eskuineko azkenean, eh, zuekin eh, batera hor, ezote da <clears throat> gehiegi eta... Orduan, bon, zuzenketa txipi bat, sozialistek oraindik ez dute eh, erran presentatuko zirela. Pentsatzen alda eh, aurkeztuko direla? Pentsatzen dela, ara. Salbu balimaduzu uh, eh, informaziurik? <laughs> barkatu? Salbu informaziurik balimaduzu gure erraiteko? Ah, eta... Ah, nik ez dut informazio gehiago eta e, be, erraten duzu bi lista eskuinekoak, nik nahi nuke pizka bat zuzen du, odilduko jalegia da ez du gordetzen bere, uh, bere eskuinekoa izatea, baina uh, bera eskuinekoa izatea, baina gure listan badira alderdi guzietakoak, eta gure listak osoki ez du nola galdetzen edo ez du, ez du uh, alderdi, alderdi baten, uh, nola, alderdi batena izan nahi, eh, hainitza da, uh, gure lista, diendeak, dira uh, arlo politiko guzietakoak. Orduan, ala, ere, UNPEK bon, babesten duena, eh? Erran du babesten duela, baina uh, odildoko jalek ez du aldetu, eta guretzat ez da beharrezkoa, uh, nola hamar milatik uh, behera garen, ez da beharrezkoa eh, eh, nola mm, babes bat ukaitea, ukaiten aldugu lista libre bat, uh, ara, eta egia erran, eta ez du gordetzen odildeko jal uh, den. Mm. orduan eta, bon, beste lista, be, Daniel Poulou agertu zen hilaren bukaeran, baina eh, geroztik ez du jakinarazi eh, deus gehiago. Bon, panorama badakigu pixka bat nolakoa den, pixka bat itzultzeko ere bai, uh, eh, urhuniak bizi zen dituen gai pulmikatsuetan baitugu gazteak, eta gaztea samarada bat, gaztetxe bat gale egiten uh, eh, duena, ikusi ginoen lur batzuetatik, beraz ateria izan zirela gazte batzu bo, lotura diri gabe funtsean gaztetxarekin, beran egibendikazioa orta, hor da, ezo izanen ote da, erantzunik, uh, gai honi, uh, arazo honi, funtsian urhunean? Orduan, <clears throat> ez dakit denez, Eh, gure ikusundea da... lokalik ala ere? Barkatu? Ez dutela gaztetxerik funtsean, ukunean gazteak? Ez dutela gaztetxerik, egia. Eh, gure ehm, gure ideia da eh, leku bat ez elkarte bati bakarrik emaitea. Lekuak elkartea iniz ditugu eta ezin dugu elkarte bakoitzari lokale bat eman, orduan lokaleak partekatu behar dira. Eta egia da, ez dela gure asmoetan lokale bat eh, emaitea elkarte bati, eta lokale hori bereziki gazteek tutelarik eh, eh, galdetzen, gazteak ustea beren gisa antolatzen, badugu bilgune, gazte bilgune bat, baina hor badira uh, arduradunak eta mm, ez da, ez da gure asmoetan lokale bat emaitea hola eh, nahiz eta gaztetxe bat izan. Gerbenak beraz, eh, erantzun argia hemen, eh, eta erramezala, odil doko galekin eh, orkestuko ziste, ondoko hauteskundetan, urruinan, eta, be, segituko dugun afera, biztanda urbiletik, horretara zuen listan, be, gaztenak hogeita iru urte dituela, eta zaharrenak, laro gehi urte. Er, bitxik erietan. <laughs> Ala, mire eskerra? Uh, bai, <laughs> Pasegunan. Zuk bai. Germen.